Mano, disse none izimanga togura hindura mwaramutse mwiriwe inshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya radiyo isanganiro cyane cyane uburundi buraririmba ikiganiro tutakunze kuvuga ku byerekeye ibyo umuririmbyi yakoze ibyo ariko arakora cyangwa arotakora ugana ikiganiro aho tuba dufise ijambo ry'umuco ridateme umuririmbyi akaza kutuganirira byerekeye ibyo abashoboye kuruta ibindi kugira ngo abaririmbyi bifatire ko akarorero abafansi bagira icyo bakunze reka hajya imana itanga impano ikongera ikakongera mu kanya rero nk'uko byama tubabwire ibyo duhava tuganira ko turahera nk'uko byama kuri eh, wa mugambi wa ikomiriti sevisi ikorana na radiyo isanganiro bita iko entertainment nyuma twaganira na byerekeye umuririmbyi witwa Frank Duniano mukabe muca mwumva uwitwa Double J hanyuma mu nyuma muzaba mukurikira Emery Sun eh, mu ndwi iza tubamenyesha kandi yuko eh, turasa kadiyo turaza kuganira na N John Melodica ari hariya igitega ariko aratubwira ku byerekeye ihiganwa ariko arategura N John ku batamwibuka rero nibwo yatwara isanganyura award igira kane ikiriya cyo twababwira dushobora kutanguza Eh, akanya twise byagenze gute kugira ngo tuze turababwira ingene ibitaramo biba byagenze murazi neza ko muri wikendi gute twama tuvuga ati bizoba biryoshe bizobera hano bizotanguriza isaha biheriza isaha ugasanga rero hariho udukosa tumwe tumwe twabaye aho tuba dushaka tugaruka kugira ngo abantu bashoboye kudukosora uno munsi tuza guhera rero ku byabereye kuri Trebeka aho muririmbyi foriyazi yashyitse igihe cy'isaha eh, zine eh, z'ijoro abamurindire kuva saa cyenda turagaragaza gushishoza kugira tumenye ingene byagenze reka turaza no guterefona mugenzi wacu rafa Eh, yakurikiranye ibyabaye euh, amika demusi yateguye kuri centre jean kamenge bene kuri black naho nyine hari habaye igitaramo gikomeye mu nyuma rero turaza no kubumvisha akaririmbo euh, kamaze igihe gasohotse mu bwaka katigeze gasohoka ahadusanga niyo yakarosi bwa mbere nakaririmbo karirimbwe n'ibihangange bine bikomeye cyane abigeme bane bafise amajwi ateye igomwe umwe bamwe bamatsiko n'abadamu bamwe umwe yitwa aziza uwundi akitwa riziki uwundi akitwa rina uwundi akitwa samantha uko ari bane rero basohoye indirimbo imwe ukwayo ndirimbo rero ngo yarasohotse ikuma muri tiruwari tukaba rero twarose amahirwe y'uko radiyo iyo yivuza imbere y'izindi hanyuma rero igice gikuru inyuma y'izo nkuru turaza guhereza ijambo ngabo rero atubwire eh, kuwo gisanzwe agira ibyeso karirimba umuririmbyi yitwa Augustin Ndirabika akaba yari umuntu akomeye cyane muri iki gihugu umwe yarimba ati mwana nje ntunanigwe ibanga rirahebegwa <laughs> cyane ngo herega dawe uri umugabo herega nawe urabibona ziriya ndirimbo zose muraza kumenya uwo ari we angabo bose rero barabanye kiri n'inya barahuriye mu bintu byinshi eh, tudatebye rero reka tuganire ku byereka ujya mugambi wa eco entertainment eh, multi service yakorana na radiyo isanganiro tuzovuga gushika amezi atandatu yose arangire inyuma aho twumvirije rero umuririmbyi tukamenya uwo ari we yitwa eh, frank duniano ubu ni umwanya wo kumenya uwo ari we dabo je tubamenyesha ko iyo eco entertainment iriko irakorana na n'abantu n'abaririmbyi batatu bakomeye wj hamwe na ngorokora bya Frank Duniano eka n'umuririmbyi eh, wundi tuzomenya mu ndwi iza akaba rero tudatevye tukurikire iko iko iko twagiye iko iko iko iko mu gice giheruka turababwiye amwe mu mateka ya frank duniano umwe mu basore bari mu mugambi wa love changes volume 2 wa e-community service mu gisata cyayo cya eco entertainment tukibukanya ko umugambi love changes ufise intumbero yo kwigisha no guteza imbere ibikorwa by'abaririmbyi uno munsi rero tukaba tuza kubayagira ku musore WJ asanzwe ari mu mugambi love changes volume 2 WJ j ninde yavukiye he niki tumuziko ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kuyagira hamwe kuri uyu munsi oh, jean junior mugisha niyo mazina yiwe y'ukuri yavutse itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icyenda na gatandatu hari igitega ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane urongowe na ntakarutimana jean claude hamwe na kayinamura esperance yatanguye amashuri yiwe y'intango mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri amashuri yisumbuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani dabojo yatanguye kuririmba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mu mugwi wa kari gangster wari usanzwe uhurikiyemo abaririmbyi nka chris busy hamwe na moze success muri uwo mwaka nyine daboje yari kumwe n'umugwi wiwe barasohoye indirimbo zitandukanye urumuri bakoranye na miss erika indahiro bakoranye na samata hamwe n'iyindi bakoranye na mukombozi bisi biturire daboje hamwe n'umugwi wiwe barabonetse mu biteramo bitandukanye mu ntara ya gitega nko muri olympia brador hamwe no kuri stade ya gitega mu gisagara ca bujumbura barabonetse mu gitaramo cyo gushyira habona urukurikirane inkuru y'ukuri bw'umuririmbyi satbi the side mu gitaramo cyo gushyira ahabona urukurikirane rw'umuririmbyi Emery Shan rwitwa Iwacu naho nyine barashoboye kugaragara bivanye n'imvo z’amashuri aho abagize umugwi wa Bakali Gangster wasanga bagiye kurondera amashuri mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi umugwi ntiwashoboye kubandanya neza ibikorwa byayo biturutse ahanini kuri iyo mpamvu mu mwaka na wa 2012 ishirahamwe rya Brarudi yaratanguye umugambi wo guteza imbere abaririmbyi babicishije mu ihiganwa Primusic mu ntara zose z'u Burundi Dabujei nawe yarashoboye kwiyandikisha muri iryo higanwa aho yashoboye gushika mu gice cya kane gishiri ca nyuma arico caldo final cyabereye mu ntara ya Kirundo aho ataronsa amahigwe yo kubandanya mu gice gikurikira mu mwaka wa na gatatu J yarasubiye kandi kwiyandikisha muri iryo higanwa aho yaje afise inguvu zidasanzwe bigatuma ashika mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma arico bita demi final iyo demi finale rero yabereye mu ntara yiwe y'amavuka igitega ariko naho yashoboye kuronka abamushyigikira benshi ntiyashoboye kubandanya mu gice cya nyuma aricyo Final aho yashoboye kuririmbana n'abaririmbyi b'ibihangange nka samantha olga christian interetse el pedro aleta ekana matabaro patient yahavuye atawukana ikibanza cya mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Daboje jane ntiyacitse intege yarongeye kugaruka muri pimuzike akaba yaje atabyorosha ariko nk'uko byabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yagarukiye mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma aricyo bita demi finale naho atashoboye gushika mu gice cya nyuma cyangwa ngo atahukane iryo higanwa umuririmbyi daboje yarashoboye kunguka ibitari bike mu bijyanye n'umuziki kuko yarashoboye guhura n'abahinga benshi mu muziki nka denise gordon umuririmbyi akomeye cyane ava mu gihugu cya amerika aho yabigishije ibitari bike ku bijyanye n'umuziki mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu niho daboje yatanguye kuririmba atari mu mugwi n'umwe bita carriel solo mu rurimi rw'igifaransa indirimbo yiwe ya mbere yaririmbye atari mu mugwi yayise genda amahoro yakoreye muri studio yitwa buja record kwa liza class classic izindi ndirimbo yakoze ni sorry cover y'umuririmbyi Justin Bieber iri mu rurimi rw'ikirundi yashoboye gukundwa cyane mu runganwe ruri mu bigero hamwe no mu butambiro butandukanye yaba hagati mu gihugu eka no mu gisagara cya Bujumbura izindi ndirimbo yakoze zashoboye gukundwa cyane ni ntikibanza yayikoreye kwa Master Land muri studio yitwa Master Music hamwe na byarashitse yakoze kwa Amibaso kuri studio ya Sauga Record iri mu ntara yiwe ya Gitega ngibyo bimwe mu bigize ubuzima bw'umuziki bw'umwanditsi ndetse akaba n'umuririmbyi wa mikibanza mu gice gikurikira tukazobayagira amwe mu mateka ya emerisani tugashimira mwese mwari ko muradutega amatwi naho kuwa mbere uza volume 2. Ego cyane tweko turabibabwira rero yuko umuririmvyi azoca kurikira ukurikira yitwa Emery Sun hanyuma tuzoba tumaze indwi igira gatatu tweko turababwira ko uh, twava twakura twakugwa numu Allo Allo ni umuririmvyi uh, eh, N John Melodica dusifisa kanya gato N John Melodica turakwakiye muri radio isanganiro murakoze cyane Christian Savje amatwe dusumira ngo igitega birashusha ari higanwa mwateguye ego igitega twarateguye ihiganwa ridasanzwe ry'abaraperi mhm. aho bariko barakoregwa indirimbo muri next level sound mhm. hanyuma iryo higanwa rikazoba muri kuno kwezi kw'indwi ariko twifuza ko rizosozerwa abenegihugu bamaze gutorwa indirimbo zizoba zimaze gusozerwa muri studio zifite ku maradiyo bakumva indirimbo izo bashimisha ikaba ibakayiha amahigo yo kuba iya mbere iyo ikazoca ikoregwa uh, clipe video mhm. hanyuma umuririmbyi azoba uwa kabiri muri iryo higanwa nawe akazoca akorerwa audio zibiri uzo wa gatatu nawe azoca akoregwa indirimbo imwe ego ariko nkibutsa abariko baratwumviriza ko uh, kwiyandikisha utanga ibihumbi mirongo ine ukacukoregwa ukorerwa ururirimbo mm. hanyuma urwo ruririmbo nyine nibwo rujya muri iryo higanwa none iryo higanwa rigeze hehe ubu ubu ah, tumaze turiko turakora mhm. indirimbo z'abamaze kuyandikisha mhm. ni ukuvuga kandi turacyakira n'abifuza kwiyandikisha ushaka wifuza kuyandikisha afise mirongo ine bigenza gute ushaka kuyandikisha igihe ari kure ashobora kuduhamagara ku nimero mirongo irindwi n'icyenda mhm. amajyana abiri na mirongo irindwi n'umunani mhm. ijana na mirongo itatu na kane ego mirongo irindwi n'icyenda mhm. amajyana abiri na mirongo irindwi n'umunani ijana na mirongo itatu na kane iyo niyo nimero twashyizeho mu gifaransa ni gute eh, sewutanefu besa sewutantiwiti Atlantic urakoze enjoni zo tubwira ingene biriko biragenda hadisanganizo gerageza kubikurikiranira hafi na rya yemeye yuko utwara isanganiro award uh, aca abakozwe uh, aba nuvuga gute yuko abahezagiwe utwara isanganiro award urumva abahezagiwe ico azokora cose ahazobageze hose ibyazo azobarimwe byose imyaka yose isanganiro izoza irabivuga turakushimiye ko ratubwiye ivyo reka namwe ndabashimire mu cyubahiro cyanyu ego mu kanya rero tuhavaca twakira rafa ah, twakure nawe nyine tubwire ingene byagenze ku byerekeye fedola muziki yateguriwe umunsi mukuru mpuzamakungu hari umuziki hama twamenyesha yuko eh, mu ndwiza ku munsi wa mbere zotangura kubabwira ku byerekeye isangano award ikurikira imyiteguro ingene izo bikeze rafa mwaramutse mwaramutse neza kwishyura nsabye Eh, turagushime ko nako naho mwari ko murahimbaza mwaraye mutevye wemeye guca ku murongo wa radisanganiro tukubaze ishiramwe amicade musiciens urubanza rw'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umuziki ku isi byagenze gute eh, murakoze cyane eh, urubanza rwagenze neza cyane mhm. dufite ibikorwa bitandukanye muri nondwi turangije mhm. ariko na cyane cyane ibikorwa bibiri bikomeye hari urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje abakinnyi mhm. hamwe n'abamotari twarabonye ibihumbi twarabonye n'ibihumbagiza by'abantu baje kuraba urujya rukino kuri facebook ego abahinga bo muri santire jene bakurikirana ibiharuro mhm. batubwiye yuko abantu barenga ibihumbi icumi mhm. niyo bari muri urwo rukino eh, eh, eh, miyumvira ko byaba byavuye kuki kugira ngo abo bantu bose mushe kubaronka rwari eh, urukino ruryoheye ijisho na cyane cyane abantu benshi bibaza neza yuko abaririmbyi nka big fariyazi sabi black g eh, n'abandi badashobora kuza gukina mm. eh, ariko gukora ibintu biryoheye ijisho cyane yego dufite akanya gatoya tubwire ku byerekeye irayidi naho byagenze gute ah, twarabonye muri wikendi gute twarabivuze yuko umuririmbyi natasha ah, azoba ari hariya kutanganika byagenze gute kuri black and white naho nyine byagenze neza cyane hari ku munsi w'ejo hariya kuri black and white mhm. aho abantu benshi benshi cyane bari baje kwitabira icyo gitaramo mhm. eh, ndetse twavuga tuti kuri uwo munsi nyine niwo yashoboye gushyira ahabona Eh, video y'indirimbo yiwegerageza gerageza niyo yashoboye kwishyira habona ku munsi w'ejo murakoze cyane eh, rafa eh, kubera ko wemeye wumva isangano ntiyashobora kuba hose yaragiye kuri turebeka naho hariho utugurane dutoya tujyanye n'igiteramo cyatambwe gitebye ndaza kubishika ko mugabo mwebwe numva ko ari amikare natasha byose byagenze neza byagenze neza cyane turashimira muri kino kiganiro tugiye gufata akanya aho tuza ngo byagenze gute wumva atari byo <laughs> kugira agatosi kaba kahabaye nako nyine kahava inarijya tuwama tuko turavuga ati bizoba biryoshye tubisiga amavuta n'amashugwe tuvuga ko byose bizoba bimeze neza urakoze cyane rafa tubereye ijisho ndabashimiye kuri cyansoje ego tudatevye rero mu duhava duca dukubitira kuri Trebeka ni mukanya isase umviriza urundi burundi Ego cyane tugaruke muri studio za radio isanganiro tweko turayababwira yuko uh, twashoboye gushika uh, kuri Trebeka turaganira eh, n'umuririmbyi uh, asanzwe akore ah, ibintu bihambaye vy'amashapo yitwa Nyamate yari yagiye no kuri spectacle ajava kuri spectacle yo kuri eh, hari akutanganika tweko turavuga kwa aho umuririmbyi kazi Natasha yari yakora aririmba hanyuma munyuma caraza ashika kuri Trebeka ku mugoroba arakora ibihambaye abantu barashima hanyuma hama muraza kumva akajambo twaganiriyeyo na nyamati ama mwumve pasi arongoye Trebeka ko hayagiza nyene uraza ahantu kuri Trebeka na ahantu hakire kidumu hongera hakira Satbi none ubu hakire Farias urumva yuko hari amukinama eh ha asige hagezweho cyane musauza arahazi ego akaba rero uh, muca mukurikira rero uh, eh, ningene Farias yashitsa tevye abantu hari abashitsa 10 saa 9 sa 10 saa 11 sa 12 sa 1 saa 2 saa 3 aho se ntiyari bwashike sayire niyo yashika kuri sene twagerageje kumenya igituma eh, naho bimwe tutarabitoza neza ngo duheze eh, turaza kubabwira ibyo twiboneye hanyuma ibindi zogaruka kubitohoza tumenye ingene vyagenze tukurikire rero e, ingene ivyo kuri Trebeka imbere yuko rero duhava tumvisha indirimbo nshasha e, yasotse macigiye kinini yaririmbwemwo witwa Aziza Riziki Lina na Samantha imbere yaho Trebeka umviriza urundi burundi yego nyamate mwaramutse neza cyangwa mwiriwe cyangwa ijoro ryiza yego ndashima naramutse amahoro niriwe amahoro yego turiko turaganira ku byerekeye umuziki wa na cyane cyane kubera ko eh, ubuye abisilamu bafunguye icyo bita Eh, eh, ramadani bakaba binjiye mu idiri fitiri uvuye ahantu ubu aho ushyitse ngaha uvuye uno munsi wagenze gute iwawe yego cyane uno munsi navuga yuko ari umunsi wa mbere mu buzima bwanjye ntushima kuko natanguye kuri black and white ku kirori cya natasha ahantu hari abantu benshi mugabo uno mwanya naho nacendo nk'ubutumire bwo kuza mu kirori cya fariyazi kuri teyibeka ubu niho nsanzwe niho niho duhuriye yego niho nkishika hari ikibazo kimwe gusa ubwire cyo turangiza eh. icyo kintu gishobora gutuma eh. uronka ubutumire bubiri mu mwanya umwe mu munsi umwe ibyo bisigura iki icyo umukozi arakundwa umuntu akora ntabura akazi kubera agenda umukozi babona ko hari ibintu bishasha byihinduka ndiko ndazana mu iryo hinduka uzanye n'inyabaga ego nawe nk'ibyo ubona urabona ko mfise ihinduka mu bintu by'intambo izi ntambo z'ishapu ntibari bazimenyereye ariko uno mwanya urabona ko birakunzwe nk'ejo kuri santire jene mu kamenge kuri santire jene ejo uno munsi ku irayida ajya gutanganyika none ubu tugusanze mu kinama muri turebeka urumva ugezweho ntuvuga ngezweho kuko ni bishasha mfise ni ukuvuga ko ugira ibintu biryoshye cyane ufata eh, ishapo uyiterera nk'amashapo angahe uhajya ugirisha amashapo angahe ndagirisha amashapo uno mwanya nkoresha amashapo ane ariko ndashobora gushyika ku mashapo ndwi aho nzotegura konseri maze kuronka managere niho nzoca ntangura kwerekana kugera ku ishapo ndwi mu minsi iza tuzohurira mu minago ku muzi kiya giteramo muciteguriye gute ni ukuri ku muzi turiteguye na Fabilove twahuriye kuri Black and White yambwiye ati nawe nyine ariteguye gose cyane nanjye ndamwiteguriye nawe iwacu muhira nkaba Big J n'abandi turabiteguriye muhira iwacu wumva wamubwira iki Pablo ariko arakurikira muri kano kanya Pablo namubwira ko wariya ku minago ego Pablo n'uwiwacu dutegereza kumukorera ibintu byiza ahari niyumve ko muhira afise abana bamukunda kandi abana batazomumara amaza ego eh, ni akahe kajambo woheraheza mu kurangiza ni ukuri ubwa mbere navuga ati imana ishimwe kandi mumfashe gusenga abashabiki banje eka uwo ari we wese amfashe gusenga kuko biragoye atamasengesho ntushobora kwigeza kure ego eh, turamukirize mutamakadzi ego turadusanga mukunda ego mama wanjye zayinabu ndamukunda cyane ndaza kumuramutsa turasabye aramukunda sawa sawa mutama wanjye ego eh. C'est ça C'est ça C'est ça Hawezi niweza kupigia tu makofi Pasi uheruka twaraganiriye nawe Trebeka itanguye twumvise Kiduma araje Sad baraje uno munsi Fariyazi araje none ni ikindi musigaje ah, twebwe n'ubu urugamba twacarubandanya ihangiyo twiyemeje ni uguteza imbere umuziki w'uburundi tukawugeza kure aho dushoboye kose umuntu atarashyika kuri terebeka wumva wamubwira iki namubwira ko yohashyika akaraba ibyiza biri kuri terebeka arahurumbirwa cyane icyo yifuza cyose azokiharonga turagushimiye cyane kandi urakoze nawe cyane mu nyuma rero niho sipetakira asa n'itera imbere cyane ikintu twashoboye kubona umwana watwaye isanganiro awadi ya mbere ari we harijo yarabicira bacika asigaye avuza live hanyuma akaronka abamutambira urabona ko performance yiwe y'ukuri yoshi cyane kangure tubamenyesha yuko hageze igihe cy'isaha zine n'iminota mirongo itatu z'ijoro isaha zine n'iminota mirongo itatu nijoro fariyazi ataraja kuri sene hariho abamama abana inzoya abakiri bato uh, bari bamurindiranye igishika mugabo benshi bamaze no gutaha reka umuntu ashobora kwibaza yuko cyari igiteramo cy'igihe cy'isaha icyenda cyangwa cyari igiteramo cy'isaha zitanu urumva neza yuko abaririmbyi tuvuga yuko bashobora kuza igihe cy'isaha zo saa cyenda saa kumi saa kumi n'imwe mugabo bakaza hafi isaha zitanu z'ijoro Eh, radiyo isanganiro yishyuye kuri turebeka akaba rero ari kugira ngo dushobore kuraba ibyo abaririmbyi baba bavutse ko bisa n'ibyo ah, bakurikiza reka turabe twamesha yuko yageze isaa zine n'igice atarayashyitse mugabo ntararirimba hariho abamama bamaze kubabara bashavuye reka n'abandi bamaze gutaha twizere neza yuko iyo umuntu avuze amasaha ataza kuririmbira ko n'imubiri buriyo ucererwa nk'amasaha abiri atatu ane mugabo apana atandatu umunani twamesha ko big fariyazi ageze kuri sene igihe cy'isaha zitanu z'ijoro zibura iminota cumi n'itanu gusa eh, tukaba tuzogerageza kubamenyesha igituma yoba yatevye kugira ngo ibyo tuba twavuze kuri radiyo ku maradiyo tuze tumenya ko igituma haba habaye ingorane icyo kintu tubavuga ngo byagenze gute abantu bararyohewe cyane n'aho bari bababaye haciye umwanya munini y'abicaye ngaha yashyitse kuri sene igihe cy'isaha zitanu zibura iminota cumi n'itanu nuko rero ko ariko byagenze ngaha kuri terebeka kwa fariyazi Ego rero hari byo tutashe kumenya mugabo vuba uh, pasi tuzobiganira uh, tubwire neza na Farize twaronka kajyo kuganira eh, kugira ngo tuzo tuvuga ati vyagenze gute inyuma yo kuvuga ati weekend gute ibintu bizoyimeze neza bazotangura gihe abantu bazoba bimeze kurukuru hanyuma ukacubona hariho bimeme bitivyo bita ma imperfection navyo nyene ngo biri mu bituma umuziki w'urundi udatera imbere eka kwera ko amaradio yabaye menshi n'abamesha makuru ari benshi bamwe bazaza baja abandi baje hariya kugira ngo turabe uko eh, biba byagenze aba ari byo tuca tubashikiriza ngira kugira ngo utwo tunenge tuba turimo turangire ego twari twabibemereye mu ntango tubamenyesha yuko kino kiganiro uburundi buraririmba cahinduye umwanya wo gisubira kuvugira ko eh, ubu rero muzoca mugikurikira ico bita haute diffusion kisubiremwo uko yene cavuze eh, ku munsi wa kabiri imisi yose ku munsi ya kabiri gihe cy'isaha zine n'iminota mirongo ine mm. isaha zine n'iminota mirongo ine z'ijoro isaha zine n'iminota mirongo z'ijoro muduca mukurikira eh, uburundi burarire mwari kiba ku munsi wa gatanu eh, ariko bukica kiba ku munsi wa kabiri mbwa amasaha ateye imbere gatoya gace isaha zine zirenga iminota mirongo ine ikiganiro n'uburundi burarire imbere ko rero tuganira ku byerekeye wa muririmbyi eh, Eh, Augustin Dirabika aho ngabure nsaza kumuvuga ko reka ndabazimana ndabazimana karimbo gashasha tani muzo gasanga tari kuri radio sanganiro kahuje baririmbyi bane bane aziza riziki lina na samantha murazi neza yuko aziza atari hafi rizika atari hafi samantha atari hafi muri iki gihugu asigaye lina mugabo barigeze kuririmbirana hamwe niko muri murindire turakabaza imana ikadusanganiragira ikavumbura ikavumbura ikavumbura ikongera ikavumbura tugende nawe ukaririmba rero aziza riziki lina samantha bagatangure tukumvirize kose twagiye Hello hatanguye rina cyakurikira aziza amasamanta mu kanya kukurikira rizikira karirimbo kasohotse bakiri no bose mugabo murumva yuko ubu isanganiro kashize ahabona yagira akavumbura agira akavumbura kugira ngo ishobore kuba bumvisha kubera ko ni radiyo ngo ayandi maradiyo yumviriza Sunday. iyo ndirimbo yumvise kera kumbere mwakuze muyumva niyo muririmbyi yitwa Augustin Dirabika aho uno munsi tuzagerageza kumenya uwo ari we mu mwanya muto kuko murazi ko umuntu adashobora kuvuga umuntu um, ubuzima bwe bwose mu minota mikeya tudatebye rero uh, uh, Augustin Dirabika kugira ngo dushaka kumenya neza turaza kuganira n'uwitwa Ngabo Leonce mu masegonde atarenga cumi hanyuma aca atubwira uwo muza gutega amatwi mwumvirize neza ko cyane cyane abo bari bumva yaza kuhakorera impanuro nyinshi zishobora kubatuma batera imbere akagumye mwananje uraririmba murakomeza ko twaganira muri na goreti wo mu mabano turanaganira na supuminge kana silvana nk'uko mumaze iminsi muko murayikurikira kuri watsapu no kuri fesibuke yuko tuzovuga ku muririmbyi akaba avuga n'ibyese akarakinga ibikino bitandukanye eh, yanditse n'ibitabo eka n'ibindi eh, icyo bita umukompositere yitwa ndirabika augustin akaba rero mu bo twashoboye kubaza neza baratubwira ko baba bamuzi hariho umutamangabo leonce turamuhaye ikaze eee eh, mwaramutse bona christian turashimye kubona ko wemeye buno butumire nje n'akanyamuneza ka minsi yose muri aka kanya uduhaye tubasanze muri vire ah, hafi yo kuri eh, pare desare ko muri rukanga mugabo turavuze duti eh, iminota mikeya eh, avuga ati ntayenda bimana ukuri ego ndirabika ninde ndirabika icambe no bibutsa ndetse ko ari umuririmbyi jewe twarakoranye kera ah, kuri permanence ya gerere bari bakita permanence ya gerere jeunesse revolutionnaire wa gasore ari hajya bita kumugumya muri iyi minsi hajya twarakoranye ko twari muri departement imwe bita culture et general je we direct twarakoranye rero hafi imyaka ibiri mhm. ego niho mwatanguye guhurira urashobora kwibuka umunsi cyangwa umwaka mwatanguye guhurira ikintu muba mwarahuriye ko bwa mbere na mbere umunsi wa mbere umubona harya bo ndirabika ntibwari ubwa mbere duhura je nagiye gukora muri permanence muri mirongo irindwi na gatanu eh, bari bagije ku kunshimira kuri enese kuko nahamye ndirimba hanyuma kuri enese bavuga ati nta muntu yoririmba yiga universite ama ico gihe imana nshansaba akazi baramba akazi kuri permanence ya Jere mugana imaze kumenya mu ndirimbo ziwe yagize mbere zaho murazi zimwe za maza meza wazanya amajambere maza meza ari micombero hariyo muzagu iyo niwe yayigize yego harimo izagumye umutima gumye umutima gumye umutima barundi ibintwari mbo nizindi nyinshi hama rero ngiye yo nsanga ika yarakomeye gose niwe yat yanimani vya badiridiri kera babita abapiyoniye umva twari tumaze kumenyana ngiye rero yari amatavya y'amavuta rero twace dukorana amadufashanye no mu vyumviro mirongo irindwi na gatanu niyo nava kuri enes nca gukora muri permanence ya gerera mhm. mbega umunsi muhura muko muraganira wari umaze kumumenya eh, akazi ke kari akahe akiwawe mwakompletana gute mwari musanze muri abaririmbi ukongera mucuraranga sinzi urumva rero jewe Euh, nari shefu wa serivisi ya culture art hanyuma we yari principalement euh, yarakompoza indirimbo cyane cyane donc no gutegura ibintu by'ama animation aho rero hose yagenda niwe yabitegura wumva yari no muri logistique hanyuma rero indirimbo urumva baririmba bakurikije euh, nuvuga iminsi mikuru y'igihugu yabaho hanyuma urumva ari kuja gufasha umva hari inzego zijya za UFB zijya nzego za Iprona hejuru za ITB we baramufata kwa bujerere mu guhingura indirimbo za rwagasore reka za animasiyo za ba diridiri aho rero niyo twafashaga diridiri bari abapiyoniye ni ukuvuga babana muri pirimeri niyo bita abapiyoniye babita diridiri kuko urazi hamwe ngo karadiridimba muri soko ni ruze akana kaji iwabo mm. aha rero utudiridiri twari utwana nyeneye two muri pirimeri mm. yego mbega impano yiwe ya mbere yari impano yiwe ya mbere ko ari kuririmba nta kintu novuga no kuri kose igihe cyose asanga ariko arakompoza aririmba mbere eh, n'igihe yaje ava iwabo hariya muri za ruyigi eh, ari uko yari no kubera indirimbo yaririmba sinibuka neza ubwo watumye abamuzana i bujumbura mugabo aca bamwafekita kuri perumananse aho ndirabika ari hose ko ari naho yaba ari mu kabare agiye gufata kimwe wasanga ariko arakomboza utujambo eka mu gitondo cyaho ukaza ubona aratweretse ati ehako narayangize hano rero ndibuka je dutanguranye gukora eh, gukorana wumva ni hariya ce nk'imyaka ibiri jewe eh, nagize rwari mu rwasagamba Burundi n'izindi icyo gihe bari banzi nitwa ngo ndumuvedete muga rero ndirabika turakorana niho yatwagirana eh, muri mirongo irindwi igihe haba kudeta yabagaza muri mirongo irindwi na gatandatu urumva niyo acega indirimbo nyinshi eh, zimwe z'uvuga ngo hinge hinge ndawuririmbe urumva wari wa munsi ntuze bagaza eh, perezida bagaza agira kudeta hama baradufata nyene ntibadufashe suvuga ngo kudufunga baraduhamagara kuje guhingura indirimbo zishika zitatu emwe niho ntuze eh, eh, ndirabika yacagira rwa rurimbo ati kumenga ndawubona wa munsi w'imboneka rimwe twese tugaca twitabira hinge hinge hinge ndawuririmbe rwari rwa eh, ndirabika hanyuma bagaza nyine urumva atwaye igihugu niyo twace dugira orchestre nationale moderne ya mbere icyo gihe nshiramwo abahungu twari dusanzwe dukorana bitwa ba kirundo gerard ba adolfo mubwiza eh, hari witwa na venera bavuga na evariste ari umubateri acakururaho za ndirimbo rero erega dawura umugabo we wabyaye uri umugabo hama na mwananje ndunanirwe ibanga riraheberwa ni seri yagiye akomboza mu nyuma rero eh. izo eh, kuri eh, repubulika ya kabiri turumva neza ko umunsi cyane na cyane cyane ko mwakoranye ku byerekeye prona jerereka na piyoniye hanyuma mu nyuma aragendagira muri akezamutima sinzi ko ari cyo bavuga ku byerekeye akezamutima egome urumva twabanje turi orchestre national moderne hanyuma mugabo uh, we yaci yaritwa gute orchestre orchestre national akeza mutima ah, niyo nyene akeza mutima ego ego niyo yaririmbamo agashiramo indirimbo n'abandi uva ko bace barondera uh, izina bo boha iyo orchestre national moderne eh hanyuma rero urumva nawe warimo je narimo mugaje siramaze umwanya muremure bibuza ko yakurikira radio Isanganiro ko turi mu kiganiro Burundi buraririmba aho tuba tukavuga ku vyerekeye umuririmbyi yakorana ivyesa akomeye mutama wa kera yitwa Augustin Durabika akaba ari tuko tumubwirwa nukiri igihangange mu muziki akaba yitwa ngabo inyuma y'ako karirimbo naho muhava muca mubandanya mukurikira mwumva ibyo twanganiriye na ngabo leonce ku byerekeye augustin ndirabika akaba rero yari umuntu yashokora indirimbo zimwe zimwe muza gutangara eh, mwari muzi ko ari z’abandi kumbe zari zisanzwe ari iziwe nyuma y'ako karimbo muko murakurikira mu mukiganira ubundi buririmba gusumira uretse ibyo mwabanye wowe uwo gute tuko turarangiza umufata gute wumvise urabona ko abaririmbyi hariho benshi babayeho abo ba kirundo gerard ba musoni hariho ba nikiza david hariho ba canjura minsi hariho abagiye kare hariho abariko barasaza ubu eh, mugabo eh, we ntiyamenyekaye cyane ku rwego rwa ba nikiza ba canjura minsi wimva ko kubera urabona ndirabika yari umuntu urumva yari mu rwego rwa politiki rwa gerere urumva ntibashobora kumufata nk'umuririmbyi bagira icyo twita amavariyete eh, naho yaririmbye nka ziriya ndirimbo za mwana deregada urumva ntizaririmba politiki ariko rero kubera ko bari bamuzi cyane cyane kuri ibyo by'amanimasiyo by'abapiyoniye bya gerere nicyo gituma bamu bamushira cyane cyane ku rwego rwa politiki kurusha urwego eh, rw'abaririmbi eh, rwisanzwe rw'abandi nandi eh, we yarabigira byose ni ukuri ko yafite indirimbo nyinshi cyane um, parisomene kunzu yarashaka gukomboza indirimbo zikanga zitatu hmm. hanyuma icyo nibuka cyane kuri ndirabika jesi ngezi ndabona ashavura na rimwe cyangwa agira inzigo yari umuntu yama yitwengera ahandi wose wumva yaguma yimvira gusa iby'indirimbo eh, akandi ahantu hose yaca baramumenya bari bamuzi y'amayigendera n'amaguru ko yibera mu bwiza kuri permanence urabona hari hafi ni epfo ya mbere gutangura buyenzi y'amayigendera n'amaguru iminsi yose keretse yabaye nk'iminsi mikuru nyine bakamuha eh, imiduga y'akazi n'andi yari wa muntu ni ukuri ko se ingoga nyinshi yaryoherwa n'icyo kintu cyane cyane yari n'urwaruka rwose mm. wari indirimbo muba mwarafashanije eh, yitwa simone nibyo oya oh, sivyo sivyo eh, simone ni composition originale ni ya nuze adolphe na kirundo gerard eh, adolphe na kirundo twari kumwe twari kumwe mhm. nabo umva mwari musanze muri mu umwe hanyuma abayi kompoje cyane yari adolphe na na kirundo yego ni adolphe na kirundo e, na kirundo aba ari wowe uyisohora yego oya nayisohoye pita jenagize icyo bita remix yari isanzwe hari iyo ndirimbo yari isanzwe iriyo simone yari isanzwe ari indirimbo ya adolphe na kirundo yari isanzwe yari yadofu na kirundo kuva muri 75 urumva hanyuma rero putar niyo twasoranaga izo mix indirimbo ziwanje ariko abantu benshi bari batangiye kuvuga ngo nururimbo ngo twarimba umukuru w'igihugu w'ico gihe ndaho byari bihuriye kuko nurimbo rwa kera gose nta composition yaragukoreye wowe na kompoziyo augustin ndirabika baragukoreye nk'umuririmbyi yitwa eh, ngabure wonse oya oya jenamye nkora izi wanje twarumvise yuko ngabure wonse eh, twarumvise yuko ndirabika augustin yakomporeje abaririmbyi benshi ba jean christophe harabobuze oya cyane oya oya mm. ndirabika augustin yamya indirimbo ziwe mm. eh, jesi nta muntu n'umwe nzi iyo yarakomporeje uririmbo mm. Eh, kuri uru rugero turiko nka jewe urumva yari kuri departement ari muri departement na general chef wiwe mm. je izi wanje zose nizo naratangwe muri 73 mm. igihe aba pirogue d'or de la chanson kuri campus kiriri mm. kera ari college du Saint Esprit niyo nasura za ndirimbo sagamba Burundi hari za longtemps za Salobo père eh, natevye za karire natevye ndagira mix naze ndazisubiramo gihe nari muri Canada eh, nta narumwe yigeze ansora jewe kandi mu bandi ntawe nibuka nizo yaririmbye zanjye zaguma zimwitirira igihe eh, bazisura na orchestre national moderne keza mutima iyo za dawu erega dawu umugabo na mwananje urumva yaguma zagumaritse niba zimwitirira murumvise neza ibintu bimwe bimwe uh, bija habona hariho abantu benshi rero bari bazi yuko ngaboronsi barakoresheje indirimbo yarasuwemo indirimbo ya ndirabika mwumvise ko atari byo ako karirimbo rero uh, kirundo gerard baririmbye muramona kuri televiziyo murakibuka avuza gitari tubamenyesha ko ari komposisiyo ari uwakanditse ariyo augustin ndirabika ni kamwe mu turirimbo rero dukunzwe muri iki gihugu abagira amakaraoke bara tuzi bamara zivuza kenshi zirimo mu ndirimbo rero ziryohera abantu imbere yuko duhava tubangiza na ngabo leonce tumvize iyo ndirimbo gushyira irangire musanzwe muzi hanyuma tuje dukurikira ngabo leonce abandi yatubwira mu kurangiza cacciavite twizeye ko hatuganira ku byerekeye umutama wa kera yagiye kaca imyaka cumi n'itandatu yitabye imana akaba yitwa eh, augustin ndirabika ndashimiye rero eh, musaza muhinga bw'ibyuma akanabo ariko aramenyereza ah, abasitajeri nkashimira aho baduhaye ijambo reka namwe mwese bariko murakurikira ikiganiro eh, uburundi buraririmba nkashimira bashiri yampaye iyo ndirimbo ya aziza rizikirina na samantha nkongera nkanashimira ndabibutsa yuko kwa kabiri ari igihe cy'isaha zine n'iminota mirongo ine saa zine n'iminota mirongo ine z'ijoro niyo muzoza mukurikira aho difuze ni ukuvuga ikiganiro gisubira mu bayibayi nsabye yabashimiye gusa